And so natapos tayo sa metodolohiyang usapin ng nakaraan na ipakita ko sa inyo yung napakatinding labanan sa pagitan ng metodolohiya at teolohiya. Okay, siguro sa ibang kapatid natin na hindi nakaranig ng unang uh, uh, bahagi nito, ay ah, hindi ko pa pala na-upload, mamaya upload ko. Pakinggan po ninyo mga kapatid sapagkat yung aking mga sasabihin ngayon kung hindi back up ng ganong uh, sinabi ko sa nakaraan, maaring ma-misinterpret ninyo or hindi ninyo uh, maunawa. Okay? And then, nagkaroon nga tayo ng uh, pagbubulay o pag-aaral, napansin natin na may iba't ibang appro- approaches sa evangelism. Merong confrontational na tinatawag, intellectual, gaya sa ministry ko, pinayapologista, testimonial, and then interpersonal, invitational, service. Okay? Ngayon, dako tayo dito ngayon sa Matthew chapter 4 verse 19. Uh, ah, hindi natin ito masyadong exposit kumbaga ng gusto pero titingnan lang natin yung ilang prin- principles na may kinalaman dito sa ating uh, paksa. Now, sabi kasi dyan sa verse na yan, Matthew chapter 4 verse 19, sabi ng Panginoong Yesus, Follow me and I will make you uh, fishers of men. Okay? Follow me, and I will make you fishers of men. Now, yung ganyang kataga ng Panginoong Jesus is sa pag-aaral ng mga dalubhasa is makikita natin sa New Testament na kung saan yung follow me is para mas higit na matuto yung Christian community is naisulat yung gospels na tinatawag. Now, hindi ko sinabing gospel, which is yung yung message mismo, kundi yung gospels. Pag sinabing gospels, may kinalaman yan sa account o yung record ng ministry ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Yan yung mga aklat na unang aklat sa bagong tipan na tinatawag na Mateo, Marcos, Lucas, at saka Juan. Yan yung tinatawag na Gospels. And so kapag magbabasa tayo ng kung gusto nating, kung gustong matutunan ng isang Christian, kung paano malaman yung kumbaga technique, estratehiya, prinsipyo ni Jesus sa ministry, lalo't higit uh, pagdating partikular sa uh, tinatawag na evangelism o pagbabahagi ng salita ng Diyos, para masagot natin yung question na paano nag-evangelize si Jesus, punta tayo sa Gospels. Okay? Punta tayo sa Gospels. Now, uh, merong tinatawag na questions in the past na sumikat na minsan pa nga naging uh, parang ano tawag dito? Yung dito sa wrist, wristband, ganon. WWJD na kung saan ang ibig sabihin is what would Jesus do? ano ang gagawin ni Jesus. Okay? Now, isa-isain ko lang. Explain ko mamaya. Pero meron pang isang question pagkatapos ng WWJS na kung saan sinasagot yung question sa evangelism na what would Jesus say? Anong sasabihin ni Jesus? Okay. Pero pagkatapos pa niyan, meron pang isa, WWJG. Okay, JG. Parang grabe JG. Na kung saan, uh, sinasagot yung question na where will Jesus go? And so, yan yung uh, tatlong questions na ginamit ng mga nagpapakadalubhasa pagdating sa estilo ni Jesus ng evangelism na kung saan naging questions nila yan sa kanilang pagbabasa ng gospels upang sagutin okay kung, kung, kung gusto nating uh, magkaroon kasi ganito eh. Ang question is ganito. Paano tayo magiging mabisa sa evangelism o sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? And so, sa pag-aaral ng mga eksperto, no, uh, gamit ang gospels lang, gamit ang gospels, na itanong nila, okay, pu- punta tayo kay Jesus Christ. Since siya yung founder ng Christianity, since nangaral din siya, mas, mag- mas magandang bumalik tayo sa halimbawa ng founder. Okay, no? Sa example ng founder ng Christianity, yung nagtatag nito sa pinuno nito, yung master nito. Kasi kanino ka ba matututo ng pamamaraan na supposed to be pamamaraan ng Christianity, kundi mismo sa founder, mismo sa master, the master, na walang iba kundi si Jesus Christ. So yung ganong principle, yung ganong premise, is nanganak ng mga pagtatanong na ganito. And I think napakahalaga ng mga questions na ito. And so, eto no, singit ko lang to Kapag talaga nagtatanong ka, paano ba talaga mag-evangelize? Ang unang masasabi ko, ang unang masasabi kong sagot is, punta ka sa Gospels. Kasi tingnan mo muna doon kung paano nag-evangelize yung Lord and Savior mo. Okay? Now, gamit ang mga tuklas na itong tanong ng mga uh, biblical scholars o mga mga nag yung nag specialization doon sa evangelism, okay? uh, nag-come up sila ng iba't ibang mga uh, teorya or principles sa evangelism. Now, malawak ito pero simplify ko lang. Ang nangyari kasi, et, okay, eto muna no. Ang nangyari kasi sa sa evangelicals uh, may iba na nang hawak lang sa WWJD. What would Jesus do? May iba naman na nanghawak lang sa WWJS. May iba naman na nanghawak lang dun sa isa WWJJ. Now, just a matter of ano, example, yung mga uh, local churches or denomination na nang hawak sa WWJD, sila yung mga tinaguri ang, siguro din yung pata, liberal theologians or liberal churches. Sila yung mga churches na may matinding pagpapahalaga sa society or sa culture. Sila yung mga uh, may kapit sa politiko uh, sa, poli, uh, ah, sa sa politika ganun that's why nagkaroon ng tinatawag na taguri uh, sa Christian world na kung saan tinatawag na social gospel or or liberal gospel. Now, medyo masalimuot yung term na liberal pero ang isang ibig sabihin niya, yung gospel merong impluensya sa politics sinasagot na, na, na nagkaroon ng tinatawag na na, na na na social gospel sapagkat natuon sa isang question anong gagawin ni Jesus kasi nakita no, noong panahong yon nakita ng ng ilang mga uh, ah, nagpapakadalubasa dito no na yung natuon sila sa pangangailangan ng society at saka ng politics parang ang, ang sabi nila bakit naghahari kumbaga, una sa lahat, ang kampo ng kadiliman sa pamagitan ng mga makakapangyarihan sa lipunan. And so, supposed to be, para sa kanila, dapat ang church ay maghari din. Dapat meron tayong gawin Okay? So dapat, hindi lang dapat barangay captain yung isang nagahari sa lipunan o sa isang barangay, dapat ang nag, dapat nagahari rin si pastor ng isang local church sa kumbaga sa barangay na yon dapat sinasakop ng isang local church na, na nasa isang barangay yung barangay okay so etong WWJD kung ganun is more on nakafocus sa praxis or sa politics na mission ng church o socio-political mission ng church. Okay? Okay, tuloy na ako. Tama, medyo mahaba yan, mahaba. Pero at least na, nag-gets ninyo na. May kinalaman more on sa politics, society. Now, pagdating sa WWJS, okay, tingnan ko lang uli oras ko. Taminsan napapasara. Okay, 228. Pagdating sa WWJS, basically, ang mga nangahawak dito ay yung mga conservative churches na may matinding pagpapahalaga sa doktrina. So what would Jesus say? In other words, yung orthodoxy. Okay? Yung orthodox. So yung isa, yung practice, eto naman yung tinatawag na orthodoxy. Yung right thinking, yung right saying, tamang pananalita, tamang pag-iisip. In other words, dogma. At usually, yung mga churches na nangahawak dyan ay, kunyari, uh, ah, Reform Baptist, Presbyterian, mga ganyan, at iba pang mga conservative, uh, for example, fundamental Baptists. Okay? Yan yung mga nangahawak dyan. What would Jesus say? For example, uh, sabihin ko lang, kunyari, John MacArthur, yan, mga ano yan dyan, mga kapitan yan, ng mga WWJS. RCS Pro, WWJS yan, mga ganon. Now, masyadong broad brush sinasabi ko. Pero usually, yung kanilang leaning, yung kanilang bias na nasa what would Jesus say? Kasi masyado silang may emphasis sa scripture doon sa teaching. Okay, no? At saka, mas higit silang nagbibigay ng pahalaga doon sa Christian community at wal, uh, though hindi naman wala silang pagpapahalaga sa labas, pero yung more on emphasis nila ay sa Christian church, sa halip na yung sa labas ng church. Okay? Next, WWJJ. Usually, ito ay matatagpuan sa mga church na katulad ng Wesleyan, Nazarene na kung saan mayroong pagpapahalaga sa education, mission. For example, yung aking ninang at ninong nandoon ngayon sa Papua New Guinea, mga Nazarene sila. At yung karamihan sa mga naging mentors ng buhay ko, Nazarenes. And so medyo alam na alam ko to. Meron silang pagpapahalaga sa, sa mission. Okay? meron silang pagpapahalaga sa sa mission na kung saan uh, inilalagay nila sa education okay pag educate ng ng isang uh, illiterate na community something na mga ganon and so may naman sila, ang kanilang emphasis ay more on sa mga location na hindi pa nagpo-progress, na kinakailangan ng human development o kaya society o societal development. So more on sila may kinalaman sa human flourishing, etong WWJJ. Okay? So yan yung more yung kanilang focus. Na pwede rin natin yung isama yung uh, yung Pentecostal. No, kapag sinabi kong Pentecostal, not usually charismatics, no? Kundi Pentecostal kasi mayroong conservative Pentecostal. Pero yan, Wesleyan, uh, Methodist, tapos yung Pentecostal, na maayos na Pentecostal, okay? Uh, okay, wag, wag ko na sabihin mo may, may, may, meron silang pagpapahalaga, meron silang mas matinding emphasis sa mission particular na nakatuon sa human flourishing or human development. Okay? Now, kung tatanungin ninyo ako sa, uh, na, uh, Kuya Franz, o oh, Pastor Franz, ano yung tama diyan? Now, kapag may ganyang question, at sasagot ka na pipili ka sa mga yan, unahan ko na agad, no? <laughs> Ito ang dami kong paliwanag dito. Kapag sumagot ako sa pamagitan ng may pipiliin ako, mali agad ako. I mean, sa tingin ko. Okay? Kunyari, bagamat nag-aral ako or uh, masigit akong nakalining sa tinatawag na reform, no? May pagka-reform ako, kunyari gaya ni John MacArthur, pero kung paiiralin ko yung denominational bias ko dahil reform ako, kunyari, ah, pagkahilig ako kay MacArthur, kay Arsus Sproul, mga reform theologians, kunyari, kapag paiiralin ko yon sa aking thinking, sa pagpili dito, ang pipiliin ko lang si WWJS. Okay? Pero, since tinatawag kong sarili kong liberal, theologians pero hindi liberal na walang miracle na sa, sa ibang bansa kundi sa ibig sabihin ng liberal na freedom I'm a free theologian ganon independent kumbaga no, basta ano dyan yan pero bilang liberal theologian wala akong pinipili kundi ang aking ginagawa ini-integrate ko yung bawat isa sa isa't isa according sa situation, according sa personality ng aking hinahandle ng mga tauhan o ng church o local church. Okay? Okay, balikan nyo ha, sinabi ko pagdating sa theology and then personality, okay? And then ability na rin. And so, ganyan yung aking, ganyan yung aking tinatawag na leaning pagdating sa tatlong itong position. Wala akong pinipili sa is na isa sa kanilang tatlo, kundi ang ginagawa ko, lahat sila pinagsasama ko. Tinitingnan ko yung strengths ng bawat isa at tinitingnan ko kung applicable yun sa situation na ginagawalawan ko at sa personality ng mga taong hinahandle ko. At pati na rin kung sa probedensya ng Diyos, dapat ko bang i-apply na yon sa kasalukuyan. Okay? So medyo uh, worthy yung sinasabi ko ngayon. Pero ang point ko lang, wala akong pinipiling isa sa mga positions na yan. So pagdating ko kay Christ, yung sa kanyang tinatawag na follow me, hindi ako nagpo-focus sa ibang mga nag-specialize lang ng pagtingin kay Kristo na kung saan siya pupunta, ano yung kanyang sasabihin, tapos oh, ano yung kanyang gagawin. Hindi. Bagkus ang nakita ko, mas maganda kung mayroong balanced approach. Okay? May balance approach. Now, sa ngayon, for example, dito sa aming fellowship, ang aming emphasis pa lang ay naka-WWJS. Kasi wala pa kaming manpower para gawin yung WWJJ. Okay? O kaya yung D na rin. Eh, wala, wala kaming ano dito eh. Ah, wala naman kaming ah, tawag dito, yung may kapit sa politika eh. Pero as the Lord provides, merong mga dalhin mga may kapit sa politika sa amin dito, and then gagawin namin yun. Okay? Malalawak na sa opinion. Uh, pero, pero isingit ko lang, footnote, kasi pagdating kasi sa church, may different personality nga, di ba? So yung provision ng church, medyo parang kakaiba tong sasabihin ko, no? medyo malito kayo yung provision kasi ng Diyos na ginagawa sa church, no? sa magiging mission nun, sa, capability, sa capability ng church at ability ng church na mag-mission, depende yan minsan sa provision ng Diyos na personality na kanyang pinapapasok doon sa isang fellowship o Christian community. Okay? Kasi minsan, para sa akin, ang go signal sa akin ng Panginoon na ready na kaming gawin yon is kapag nag-provide ang Panginoon ng manpower na may talent at kapit at passion sa gayong lagay. Okay? Okay, I think na na-guess So, kunyari, gaya dyan kay Pastor JR, ah, kung magkaroon ako ng contact kay Mayor, ayun, pwede na ako siguro pumunta ng munisipyo at mag-start mag-evangelize. How I wish. Okay? So I think nagigets niyo no? Nagigets niyo no? And so nag yung mga eksperto sa evangelism nagkaroon ng specialized na pag-aaral sa gospels at bubu- at bumuo ng mga ganitong theories. Kaso nga lang ang problema, yung iba sa kanila naging tapat sa sariling teorya at kampo, tuloy nag-away-away. Pero sa ngayon nakikita ng mga modern theologians na gaya ko or contemporary theologians na gaya ko na mas maganda sigurong i-balance natin ito. Okay? Okay, so yan yung aking masasabi pagdating sa pagtingin natin kay Jesus Christ. Kasi, eto, last. Uh, yung tatlong kasi yan, nakarelate yan, uh, nakarelate yan doon sa sinabi ni Jesus Christ na I am the way, the truth, and the life. Sa I am the way, the truth, and the life na yun, may mga theologians na, uh, na nire-represent yun sa tatlong offices ni Christ. Okay? For example, uh, kung maalala ko, I am the way. May kinalaman yon sa priesthood ni Christ. I am the truth. May kinalaman yon sa pagiging prophet ni Christ. I am the life. May kinalaman yon sa pagiging hari ni Christ. Hari ng buhay. And, at ganon. na ninyo? So, for example, yung priest, more on yan doon sa WWJS kasi yung priest, more yun yung kanyang location lamang na pinag kukonsentrahan ay doon sa temple o sa church. Okay? Kaya yung WWJS, priest emphasis. Yung WW uh, ah, JD ay may kinalaman doon sa prophet. Kasi nung panahon ng Old Testament, ang prophet actually is kung tutuusin, siya yung spokesman niya ng Diyos eh. At, at since merong tinatawag na theocracy, kung ang ibig sabihin, ang paghahari sa ilalim ng Diyos, monarchy, pero theocracy, ganon, si Yahweh talaga yung king. At yung prophet, siya yung ambassador, kumbaga. Kita niyo? So meron may pagka-political, socio-political na boses yung propeta sa Old Testament. Kung magbabasa kayo, lalo tigit kay Jeremiah, yun, nag nagkaroon ako ng pagbubulay sa Jeremiah. Si Jeremiah is actually, ngayon kasi pag, tinaw, ang pag ikukumpara natin ng propeta sa pastor sa kasalukuyan, napakalayo. Pero yung propeta kasi in the past, meron siyang socio-political standing, kung totoosin. That's why napakarami mga tinatawag na prophets sa, kumbaga sa Malacanang Palace ng Israel nung time na yon. Yun nga lang, mga false prophets kasi meron silang matinding socio-political standing. And then yung WWJD, where will Jesus go? Meron tong, of course, establishment. Establishment. May kinalaman sa pagtatatag ng isang uh, development o kaharian. Establishment, ganon. Okay? So may kinalaman ito sa pagiging hari ni Jesus. So may connection yun doon. Pero para sa akin nga, kung papaanong yung prophet, priest, king, I am the way, the truth, and the light ay substantive na tinatawag or sangkap sa iisang Kristo, I think dapat ganun din yung gawin natin dito sa tatlong approaches na ito. Okay? Yun ang pananaw ko dito. Pagsaluhin sila. Okay? At tingnan kung i-consider yung personality, manpower, ganon, providence ng Panginoon, and then yung emphasis ng church ninyo. Ay, ito, ito pala. Higop lang muna ako. Okay. Yeah. Sabihin ko lang ito. 240 okay lang kayo mag, ano, mag, disagree sa akin dito, pero I'm just giving the cards or the facts, okay, no? Sa mga nakikita kong pag-aaral lumalakas na view ngayon, mga kapatid, sa mga ecclesiologists na tinatawag. Pag sinabing ecclesiologist, yan yung mga particular na theologians and biblical theologians or systematic theologians and biblical theologians na ang specialization ay sa church. Okay? Sila mga ecclesiologists. Now, according sa mga ecclesiologists na tinatawag, um, sumisikat ngayon yung pananaw na mayroong particular lang na lakas ang isang local church na kung saan hindi mag maggagawa ng isang local church na yon yung lahat na emphasis. Kita niyo yan? Okay? Now, sa totoo lang alam natin ito eh. Bagamat siguro hindi lang tayo conscious o hindi tayo aware, pero ang totoo ba'y practice nangyayari ito? lahat ay hindi lahat ng local churches na alam ko ay nag street preaching, yung nangangarap sa kalye. Okay? Hindi lahat ay nagdo door to door. Hindi lahat ay namimigay ng tracts. Bakit? Kasi nga ang daming ang daming factors na nakakaapekto. Personality ng ng ng congregation, okay? Dagdag mo pa, ito matindi to, yung personality mismo ng leader. Kung ang isang leader ang kanyang personality ay phlegmatic, nako, magiging way ng kanyang leadership, hindi papasok ng kanyang uh, leadership sa evangelism, yung tinatawag na door-to-door. -door. Bakit? Kasi, kasi hindi niya yan preference bilang approach. At since yung congregation ay under ng kanyang leadership, at minsan ang pastor ay siyempre tumatay yung chairman, minsan siya yung final decision sa ibang mga simbahan. And so minsan kung ano yung gustuhin approach lang ni pastor, dagdag mo na yung kanyang theology rin doon, yun yung magiging estilo lang ng isang sim- local church. Okay? So, parang parang ganon. I believe, eto kasama natin ngayon dito si Pastor JR, I think alam na alam niya yan sa kanyang sarili mismo, meron siyang isang preference lamang na siguro approach ng evangelism na kaya niyang gawin. Specialty niya yun eh. Now, ano ba yan? Ba't di ako matigil dito? Kasi sa mind ko ngayon may, now ganito yan. Tingnan niyo to ha. Ah. I hope nakikita niyo yung kamay ko dito. Nakalimutan ko yung formula ko dito ah, sa isa kong note. Pero let's say, ikaw, meron kasi akong tinatawag na Coffee evangelism. <laughs> okay, wow. O nga. Yeah, yeah. May mga ganon. Isang estilo yan. Coffee evangelism. Pero ito, uh, punta ako ng isang ano. Meron kasi akong, yung natandaan niyo yung dati kong uh, sa fellowship natin, uh, tinatawag ko tong All Might Skill. Okay? All Might Skill na tinatawag. Hindi nyo kilala yun kasi nasa anime yun eh. Which is ang principle ng, ng skill na yun is all for one, one for all. Okay? Si Almighty yan. Uh, Hero Academia. Ganun. Pero kunyari, ikaw to. P. Person. Ikaw ay P. And remember, na hin... <laughs> Hero Academia. Oh, yeah. Yes. Alam ni Golda rin ikaw ay P. Isa ka lang na P. At ala, of course, alam mo na hindi lang ikaw yung nag-exist sa balat ng lupa. Alam mo na merong another P din. Okay? Now, let's say na yung church, tawagin nating C. P. Ikaw ay P, church, city. Church and personalities. Okay? Church personalities. Now, sa loob ng church na yon, CP na yon, kaya ako sinabing personalities, kung member ka ng church na yon, of course, alam mo by common sense and pakiramdam na hindi lang ikaw yung personality doon. Yung personality mo as a singular, kapag pumunta na doon sa loob ng church, ay nakaka-involve Either nasasapawan, nasasapian, naiimpluensyahan, naaakay, parang ganon, ng iba pang personality and therefore plural na. Now, merong ganitong nangyayari. Part ito ng complication. Ewan ko ba kung sinas ba't ko ito sinasabi sa inyo. Pero minsan, meron akong kahinaan, ako kunyari no, meron akong kahinaan sa evangelism na hindi ko kayang gawin yon. Singular. Pero sa pamagitan ng CP o ng church personalities as a whole, kaya kong gawin yon. Bakit? Kasi may bayanihan. For example, ang isang P na mahiyain, nahiyang mag-evangelize, nahiyang mamigay ng truck sa kalye, kapag ipinasama mo sa 20 peraso na members na church nalalabas sa kalye yung kahihiyan o pagiging mahiyain ng taong yon ay kumbaga ano man tawag sa English noon na nako-compliment kumbaga tawag basta uh, nasasaklawan o kaya'y yeah, nako-cover siya eh. Nako-cover siya kalimutan ko eksaktong Tagalog, isa kasi English. Pero nako-cover siya ng strength ng iba. That's why kahit na mahihain siya as a single person o singular no, sa kanyang sarili, pero dahil merong community na tutulong sa kanya, sa kanyang pagiging mahihain, may something na nabato yung society yun o yung fellowship na yun na kanyang bilong na kung saan during that moment ng fellowship o community, hindi siya nahihiya. Bakit? Kasi may mga kasama siya. Gets yung point ko? So, kaya kaya nga may masalimuot dito. May mga bagay na kung saan hindi ko kayang gawin pero magagawa ko sa piling ng kapatiran. Now, eto pa. Sa CP na yan, merong tinatawag na SP sa taas. Okay? SP. Okay, sayang wala dito yung diagram ko. So P dito, and then CP bilog, and then CP, and then sa taas ng bilog na yon merong tinatawag na SP. Ano yung SP na yon? Supernatural personality. Ano yon? Acts chapter 1 verse 8 na kung saan yung SP na yon meron yung kakaibang surprise minsan na ginagawa no kung saan yung kanyang uh, surprise surprise uh, dealing sa CP at saka sa P ay may kakaibang hatid eh. Minsan ganito, isang particular na situation, kahit na mahihain etong CP, pero minsan kapag kinilusan siya ng banal na spirito, yung tinatawag nating napuspos siya ng banal na spirito, natatanggal yung pagiging mahiyain. Yun yung tinatawag ng kumbaga inspiration. Inspired ka that time na yon. And so during that moment, wala kang maramdaman na hiya eh. Kasi sinasakalawan ka, sinasakop ka ng kapangyarihan ng pakpak ng banal na spirito. So sa, sa ganong uh, particular na sitwasyon. And so wala kang hiya. Ang tapang mo. Parang ganon. Now, singular yan. How much more sa CP na sitwasyon na kung saan yung feeling ng SP o ng, su, ng, ng Holy Spirit kaya sa super, supernatural uh, personality ay sasaklaw, sasakop doon sa community which is nangyari sa Acts. Grabe! Actually, merong harmony na nangyari sa Acts 2 eh. Tingnan nyo to. Doon sa Acts 2, nasa, nasa, nasa isa silang place, kasi babad sila sa prayer and and, and scripture ganun no babad na babad sila and then biglang bum, bum, bumagsak yung banal na spirito sa pamagitan ng tongues of fire mga ganun and so as a community as a kapatiran o fellowship or group grabe ang tapang nila pero si Pedro na dating nagtatago sa context ng ganung community, biglang nanguna, biglang iprenesenta yung sarili at nagbigay ng isang mabulaklaking pangangaral sa harapan ng mga Hudyo na kanyang kinatatakutan. So merong community field, merong person din na field. Grabe. Kita niyo yan? Kita niyo yan? And so, <laughs> kaya kapag kumilos yung SP, dito, dito hindi mo na makakalculate yung lahat ng bagay. Tanggal na dito lahat ng teorya. Tanggal na dito lang lahat ng teorya. Kasi kapag kumilos na yung Holy Spirit sa community at sa person, pambihira, Diyos ko. <laughs> Ang lupit niyan. At sa church history, that's why merong tinatawag na Great Awakening o kaya Revival. See that? Pero na yung key doon, pagbabad sa prayer and scripture. May fasting pa nga na tinatawag. Okay? And then, actually may isa pa, fellowship. That is love. Kung merong pagmamahalan sa loob ng kapatiran na yon, mas lalong effective yung kanilang prayer at scripture meditation. Kita niyan? And so just imagine, etong mga theories na ito under SP under ng intervention ng supernatural personality ng Holy Spirit sa personality at sa community personality. Kita niyo yan? Oh, hindi niyo na kaya ma-predict ang scenario kapag ganun yung mangyari. See that? Okay. Uh, medyo nilagay ko yan, I think mukhang kailangan eh. Ewan but ba't gusto kong sabihin. Na, ano oras ko na? Okay. Okay, 250, 250. Okay. Dako na tayo dito sa mga isda. Ah, wag na to. Asa ah, ka na lang natin to pag-aaralan. Ito in the book of Acts, wag ko nang anayin yan. Kasi, so yung follow me, parang ganito lang, follow me sa Gospels, nais sa buhay ng mga alagad, nakita rin yon sa buhay ng mga alagad. Kumbaga yung diwa ni Kristo, nakita rin sa kanilang buhay sa pamagitan ng pagbabasa sa Book of Acts. Makikita natin sa kanilang buhay sa pamagitan ng Book of Acts. So, kumbaga sila yung legacy ng diwa ni Christ. So follow me and I will make you fishers of men. Naging fishers of men sila at makikita mo yung patotoo ng kanilang pagiging fisher of men o fishers of men sa book of Acts. Okay? Kaya yung dalawang yung yung dalawang yung narratives na yan na part ng gospels napakahalaga niyan sa akin as a church planter and pastor kasi diyan ko nakikita yung master ko na dapat gayahin at yung mga apostles niya na dapat ko rin gayahin. Yung legacy ng spirit nila. Okay? Hindi, uh, get, eh, may sasabihin pa ako pero wag na, wag na. Alive. Now, okay. Hmm. Now, uh, fisher of men, ano? Uh, oh, tutuloy ko ba ito ngayon? Matadami na ako eh. Okay, sabihin ko lang ito. Uh, sa katagang, follow me and I will make you fishers of men, yung mga Batikanong pastor na katulad ni Charles Spurgeon, isang uh, Baptist preacher, Ewan kilala niyo siya. Pero tinagurian siyang the Prince of Preacher doon sa London. At yung isang Puritan preacher na hinahangaan ko rin, na katulad ni Thomas Watson, meron silang book na naging kumbaga spiritual landmark sa buhay ko na kung saan sa book nilang yon ay itinuro yung practicality ng evangelism. Okay? Practicality. So balik tayo sa practicality ng evangelism. Kasi ganito yan. Okay. Remember na yung mga apostol ay isda rin. Okay? Medyo okay ba to? Isda rin sila, yung mga apostol. At bilang isda, makikihalubilo sila sa ibang mga isda. Huhulihin nila yon. Okay? Now, ganitong ibig sabihin ni Charles Spurgeon, hindi ko na makote sa kanya Thomas uh, Watson. Bilang fee Fisher of Mendao, dapat mong tandaan na isa ka ring isda na hinuli ng Panginoong Jesus upang kanyang maging mangingisda. Now, ganito yung point. Bilang mangingisda, eto na naman, babalik talaga dito eh. Dapat mong tandaan na bilang isda, hindi ka lahat ng uri ng isda hindi ka, kumbaga sa kakaibang termino, hindi ka amalgamation or combination ng lahat ng uri ng mga isda. Bilang isda, merong kang partikular na uri. In other words, merong kang pagig, merong kang personalidad na naman, yun na naman. Okay? Meron kang personalidad. So, wag mong sabihin na ikaw ay hito kung ikaw naman ay dilis. Okay? Now, okay. Next natin yung pag-usapan. Nilalatag ko lang introduction. Kasi babalik na naman tayo dito sa personality. Kasi napakalaga ng personality sa evangelism. Hindi to minsan pinapakialaman ng iba. Kasi parang tingin nila masyadong hindi spiritual. Pero no. Kapag, balik ako doon sa dilis, no? kung ikaw ay dilis, you must understand na meron kang mga limitations na hindi kayang gawin na naggagawa ng hito o kaya bangus o kaya tilapia. Okay? At ganun din vice versa. Kung ikaw ay hito, hindi mo kayang gawin yung ginagawa ng dilis. And so you must accept your being o yung personality mo na meron ka. Kasi hanggat hindi mo daw tinatanggap yung personality na meron ka, yung weakness mo, paano mo maa-appreciate yung empowerment ng SPO ng supernatural personality at maging ng community. And so, it, napakahalaga sa practicality ng evangelism, yung humility yung kapakumbabaan na tanggapin mo ang limitasyon mo ang limitasyon ng iyong sariling pagkatao at alamin mo yung lakas din ng sarili mong pagkatao. Kasi bilang dilis, hindi mo kayang gawin ang evangelistic style ni Hito, ni Bangus, o kaya ni Flying Fish. Hindi kayo At eto pa, bawat personality is a gift of God regalo yun ng Diyos. Yun yung kanyang election sa'yo. Yun yung kanyang pinili para sa'yo. And so, kung gugustuhin mong maging lahat ng personality, kini-question mo yung binigay sa'yo, yung pinili sa yung personality ng Diyos na ikaw yon na kung saan sa pamagitan ng personality yon kikilos siya sa'yo. In other words, eto, napakatindi na ito. Natutunan ko to kay Jerry Bridges sa kanyang book na Trusting God. As long na hindi mo tatanggapin ang weakness mo at yayakapin mo ang weakness mo, hindi mo mararanasan yung sinasabi ni Don Moen at sa kani Apostle Paul na when I am weak, I am strong. Kita mo yan? So, ganun yun. And so yan yung ating pag-uusapan sa next Sunday. Yung personality mo bilang isda na manghuhuli o makikihalubilo sa ibang isda na may iba't ibang personality. Okay?